Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1976. Za privremenu Irsku republikansku armiju došli su najteži dani od njezinog osnutka. Britanska vojska koja je nakon dolaska u Sjevernu Irsku bila nespremna za rat sa Irom, pretvorila se u učinkovit stroj koji je ušao duboko u katoličke četvrti i područja je tamo izgradio utvrde od armiranog betona i čelika. Ophodnje britanske vojske krstarile su po gradovima Sjeverne Irske i po njezinim ruralnim područjima. Nebom su letjeli helikopteri koji su stalno nadgledali stanje na tlu. Britanska vojska, britanske sigurnosne službe, kraljevsko alstersko redarstvo ili RUC i njegov posebni ogranak razvili su velike obavještajne mreže praćenja aktivnosti IRE. Pripadnici IRE ili oni osumnjičeni za pripadnost toj organizaciji ulazili su u sustav pokretne vrpce. U tom sustavu u posebnim centrima timovi ispitivača redali su se dan za danom u ispitivanju uhićenika. On je bio podvrgavan mučenju, ponižavanju, nije mogao spavati taj sustav pokretne vrpce počeo lomiti i najtvrđe ljude. Stvari će postati još gore za privremenu irsku republikansku armiju. Te 1976. u Velikoj Britaniji na vlasti bila laboristička vlada na čelu sa Jamesom Callahanom. Njegova vlada odlučila je slomiti Irsku republikansku armiju. Za državnog tajnika za Sjevernu Irsku, a to je bio čovjek koji je izravno vladao tom pokrajinom nakon raspuštanja Sjevernoirskog parlamenta u Stormontu 1972. imenovan je Roy Mason. On je bio izdravan čovjek s oštrim riječnikom i još oštrim mjerama. Izjavio je da će saviti iru poput tube paste za zube. Jedna od mjera na koje je inzistirao bila je zapravo mjera njegovog prethodnika Merlina Reesa. On je 1. ožujka 1976. objavio da osobe osuđene za terorističku djelatnost više neće imati pravo na poseban status u sjevernoirskim zatvorima. Drugim riječima, prema tim osobama trebalo je postupati kao prema običnim kriminalima kriminalcima. Ira je u toj odluci vidjela šansu. Ona joj je dala prigodu za drugi tip akcije. Prvi pripadnik Ire na kojeg se trebala primijeniti ta mjera bio je Kieran Nugent. Njemu su zatvorske vlasti u rujnu 1976. naložile da svuče civilno dijelo koje su pripadnici Ire nosili u zatvoru i navuče zatvorsku odoru. On je to odbio. Tim Pat Coogan u knjizi Ira piše. Kiran Nugent, prvi čovjek koji je izgubio posebni status, rekao je nakon izricanja presude tu ćete mi odoru morati pribiti čavlima na leđe. On je odslužio svoju kaznu od tri pol godine noseći ništa osim deke omotane oko golog tijela. Kaznu je odslužio u ćeliji iz koje je iznesen sav namještaj. To je bila kazna za njegovo odbijanje nošenja zatvorske odore. Oduzete su mu prava na posjete, pošiljke, poštu i vježbanje. Te 1976. zatvorene vođe privremene Ire odlučili su iskoristiti vrijeme koje su provodili u zatvoru Long Cash. Bilo im je jasno da je privremena Ira u lošem stanju. Oni su odlučili sastaviti njezinu novu strategiju. Ed Maloney u knjizi Tajna povijest Ire piše. Konceptualni kamen temeljac bila je doktrina da će rat protiv Britanaca biti dug i da su nepromišljeni dani iz 1972. kad je Ira mogla realistično zamišljati brzu vojnu pobjedu nad Britancima otišli zauvijek. Dugi rat postao je Irina politika, ali procjene koliko će trajati dugi rat jako su se razlikovale. Pišući u Irinim novinama za Belfast pod pseudonimom Brownie, Jerry Adams je zamislio sukob koji će trajati još sedam godina, to jest do 1983. Privatno su oni njegovi saveznici govorili o sukobu dugom 20 godina. U tom sukobu teroristička djelovanja i napadi na britansku vojsku i sigurnosni sustav morat će se kombinirati s drugim mjerama. Potrebe za tim mjerama pojavile su se te 1976. kada je Roy Mason odlučio postupati s članovima IRE u zatvoru kao s kriminalcima. Pored sjevernoirskog grada Lisburna u izbornom okrugu Mays u grofoviji Down u drugom svjetskom ratu sagrađena je baza Kraljevskog ratnog zrakoplovstva. Ona je dobila ime Long Cash prema obližnjem naselju. Godine 1971. kada je počela takozvana internacija, objekti u toj napuštenoj bazi postali su mjesta gdje su se zatvarali oni koji su uhitile britanska vojska i sigurnosne službe. U početku internirani su bili smješteni u takozvanim Nisenovim kolibama, polukružnim nastambama napravljenim od ploča naboranog čeličnog lima. Na mjestu Long Keša sagrađen je i suvremeni zatvor. Britanska vlada nazvala ga je zatvor njezinog veličanstva Maze. Pripadnici Ire nazivali su ga i dalje Long Cash ili Blok H prema novim zgradama zatvora. U tom bloku H Kieran Nugent počeće svoj prosvjed dekama. Do 1978. u tomu će se pridružiti 300 zatvorenika zatvora Maze. Tim Pat Coogan piše. Neki lojalistički čuvari razvili su praksu prevrtanja noćnih posuda, tako da se njihov sadržaj razlijevao po ćelijama. To je rezultiralo odbijanjem zatvorenika da pune noćne posude, počeli su njihov sadržaj razmazivati po zidovima ćelija. Od ranih pokušaja da se fekalije i mokraća bace kroz prozor, odustalo se kad su čuvari sadržaj noćnih posuda vraćali kroz prozore u ćelije. Bitka crijevima dovela je do toga da najmodernije i najsigurnije ćelije na svijetu postanu prljave pećine pune crva i odvratnog smrada, u kojima su mladi ljudi stajali goli, bez ičega osim mržnje i deke na leđima. Za vodstvo privremene Irske republikanske armije prosvjed dekama bio je sjajna prigoda. Na političkom planu tako se mogla pokrenuti bitka s britanskom vladom. Ta će se borba zaoštriti 1979. kada je u Velikoj Britaniji na vlast došla konzervativna stranka na čelu s Margaret Thatcher. Te 1979. Ira je postavila bombu u plovilo kojim je na odmoru u Republici Irskoj plovio Lord Louis Mountbatten, član kraljevske obitelji i posljednji potkralj Indije. Privremena Ira je u njegov 10 metara dugi brod postavila bombu tešku 25 kg i detonirala ju radio Lord Mountbatten na mjestu je poginuo. Te godine Irska narodno-oslobodilačka armija, još radikalnija skupina od Ire, podmetnula bombu u vozilu u kojem se vozio Harry Neve, konzervativni političar i mentor Margaret Thatcher. Sve je to dovelo da se tvrdi stav prema Iri još zaoštri. od 1. travnja 1980. godine svim zatvorenicima, pripadnicima paravojnih formacija, oduzet je poseban status. Do tada samo je zatvorenicima koji su osuđeni nakon 1976. bio oduziman taj poseban status. Sada je on oduzet svima. Ira je vidjela da prosvjed dekama ne uspjeva i 27. listopada 1980. sedam irinih zatvorenika u zatvoru maze počelo je štrajk glađu. Štrajk je trajao 53 dana i prestao je na molbu kardinala Tomasa O'Fioha, primasa Irske. Britanske vlasti nisu popustile. Ira je u tom neuspjelom štrajku vidjela porez. Sljedeći je štrajk zato morao uspjeti. Ed Lowney piše. Još jednom je pritisak za štrajk glađu došao iz redova zatvorenika, točnije od nasljednika Brendana Hughesa na mjestu zapovjednika IRE u zatvoru Bobija Senca, 27 godina starog graditelja karoserija koji je uvučen u Iru kada su njega i njegovu obitelj iz doma u sjevernom Belfastu istirale lojalističke bande. Bobija Senca nazivali su Geronimo više zbog bujne i duge kose nego zbog naravi. Služio kaznu zatvora od 17 godina. Zatvorenici su ga poštovali. Bio je odan i hrabar. Pisao je sjajna pisma i dobre pjesme. I on je novi štrajk glađu tako organizirao da od njega ne može biti odustajanja. Ed Maloney piše. Sens ga je počeo sam, usamljeni prosvjednik, čije je sudbina, odluka da živi ili umre, ležala u njegovim rukama. Počeo je odbijati hranu 1. ožujka 1981. godine, samo dva i pol mjeseca nakon što je propao prvi štrajk glađu. Nakon njega drugi zatvorenici, obično u skupinama od dvoje, pridružili bi se štrajku u intervalima od dva ili tri tjedna. Ako bi neki od štrajkača glađu umro, moralni pritisak na onima koji su ostali da nastave do kraja bio je golem. Ritam štrajka bio je također važan. On je značio da će otprilike svaka dva tjedna umirati nova skupina štrajkača glađu. To je značilo da će pritisak na britansku vladu biti stalan. 23. siječnja 1981. godine Bobby Sands je napisao izjavu s kojom su bili upoznati svi zatvorenici Ire. U izjavi je pisalo. Mi moramo shvatiti da bi još jedan štrajk glađu, ako bi završio neuspjehom, imao za pokret strašne posljedice. Prema tome, drugi štrajk glađu ne smije završiti porazom. Prihvaćam da će ljudi morati žrtvovati svoj život u novom štrajku. Ali vi morate odbaciti sve na stranu kako bi se ostvarilo potpuno jedinstvo unutar zidina ovog zatvora. Vi morate, kad drug umre, ostati odlučni jer drugovi na kraju ljudi i onako umiru i odgovornost za završetak ovog prosvjeda ne leži na drugovima koji će umrijeti, već na onima koji će ostati iza njih. Vaš otpor i odlučnost dovešće do rezultata. Bobby Sands umro je 5. svibnja 1981. godine. Nakon njega još devet pripadnika privremene Irske republikanske armije i Irske narodno-slobodilačke armije umrlo je u tom štrajku glađu. Bobby Sands nije umro samo kao pripadnik privremene Ire. On je u trenutku smrti bio izabrani član britanskog parlamenta. Nakon početka štrajka glađu umro je Frank Maguire, član parlamenta za Fermanagh i South Tyrone. Sve republikanske nacionalističke stranke udružile su se ili podržale senca u tim izborima ili se nisu natjecale protiv njega. Bobby Sands izabrani u britanski parlament 9. travnja, nepunih mjesec dana nakon toga je umro. U britanskom parlamentu nakon njegove smrti britanska premijerka Margaret Thatcher je rekla gospodin Sands bio je osuđeni kriminalac, odlučio je sebi oduzeti život. Bio je to izbor koji njegova organizacija nije dopuštala mnogim svojim žrtvama. Te će riječi zapamtiti vodstvo privremene Irske republikanske armije. Do tada je već sukob u Sjevernoj Irskoj koji je počeo 1969. bio okrutan. Nakon štrajka glađu stvari će postati još okrutnije i složenije. Mladići koji su početkom početkom 70. godina stvorili privremenu Irsku republikansku armiju, krenut u napad na sam vrh britanskog društva. Govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijika za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dakle, tada već moramo znati kada je Ira ne samo konstituirana, već kad, ja bih rekao, kad je dokazala sposobnost, kad je definitivno postalo da više nije presudno pitanje, naravno je presudno i dan danas, katolika i protestanata, ali u nasilnom smislu da je to u stvari sukob među Britanske države i Irske republikanske armije. Naravno da je pozicija Ire bila i promijenjena u pogledu opreme i da su ti transferi oružja krenuli prema Ircima. Za razliku od država koje u prototerorističkom kompleksu malo surađuju zbog naravno realističkih sebičnih nacionalnih interesa, teroristi su uvijek surađivali. I moramo znati dakle da tada još uvijek E, su sve politike republikanaca, one se kasnije mijenjaju, bile u okviru te takozvane nove irske politike, sve do 81. godine doćemo na nju, da su to bile politike nove irske koja je podrazumijela Federalno socijalističku irsku državu. To je bio ideal Ire, jel? I naravno da u tom kontekstu Ira surađivala sa mnogima i sa latinoameričkim e, ljevičarskim organizacijama i sa arapskim terorističkim organizacijama da su dakle imali međusobne procese izobrazbe, da tada imamo dominaciju tog, ja bih rekao, ideološkog terorizma na relaciji istog zapada u kontekstu hladnog rata, da imamo dakle jednu, ja bih rekao, eskalaciju terorizma i tada ovaj, u svijetu, međutim tada je centar terorizma svjetskog bila Europa, nije bilo gotovo ni jedne europske države koja nije imala ozbiljnu terorističku organizaciju, koja je htjela mijenjati te e, tadašnje e, sustave e, političke koji su postojali na zapadu. I naravno da Ira tada naravno podiže se razina ti entuzijasti mladići sada već u to vrijeme su visoko obrazovani ljudi jer tamo je terorizam ponavljam dakle full time job u kontekstu svakodnevice životne. To znači dakle da vi dalje radite svoj posao novinara na javnom, dakle, javnoj televiziji, ali ste istovremeno i pripadnik takve organizacije. Dakle, raste taj stupanj obrazovanja, širi se ta specijalizacija i naravno da uz te transfere oružja koje IRA dobija, procjene su u to vrijeme bile da je Ira raspolagala gotovo sa tri tone Semtexa, a to je jedan od najrazornijih eksploziva koji postoji. U jesen 1971. jedan mornar pokazao je pripadniku drugog bataljuna brigade iz Belfasta članak u jednom magazinu o automatskoj pušci AR-15. Tu je pušku počela proizvoditi tvrtka Armalite, koja će kasnije nacrt puške prodati tvrtke Colt, koju je kasnije razvila u pušku M16, glavno streljačko oružje američke vojske. AR-15 ili Armalite odmah je zainteresirao vojno vodstvo privremene Irske republikanske armije. Ta je puška bila teška samo 3,5 kg i spaljivala je metak kalibra 5,56 mm koji je stvarao teške rane. Jerry Adams, jedan od zapovjednika brigade iz Belfasta, uputio je Brandona Hughesa u Sjedinjene američke države kako bi nabavio puške s kojima bi Ira dobila rat s britanskom vojskom. Do tada je privremena Ira imala uglavnom zastarjelo oružje poput M1 pušaka i strojnica Thompson. Do proljeća Brandon Hughes je organizirao put opskrbe puškama AR-15 u svibnju i lipnju 1971. godine prvih 200 tih pušaka stiglo je u Sjevernu Irsku. Došle su na putničkom brodu Queen Elizabeth koji je iz Yorka pristao u Southamptonu. Od tuda je tajnim kanalima to oružje dopremljeno u Belfast. To je bio samo jedan od kanala kojima je Ira dobivala oružje. Najvažniji kanal bio je onaj iz Libijske džamahirije. Naravno da je Ira, s obzirom na brojnost e, osoblja establishmenta, kako kažu, britanskog u Sjevernoj Irskoj, naravno da je Ira imala bezbroj meta i naravno da je to konačno rezultiralo da su ubili prema statistikama 1054 pripadnika establishmenta, uključujući to da su pokušali četiri puta četiri puta ono što je dokazano atentate na britanski kabinet, odnosno e, britanske premijere. Najbliže su bili dakle u Brightonu 84. godine kada su pokušali ubiti britansku premijerku Margaret eh, Thatcher. I naravno da u tome svemu skupa je došlo do izražaja ono što je inače zakonitost kada je u pitanje funkcioniranja terorista i što je jedan od najvećih izazova za sve prototerorističke politike, to i danas, a to je inovativnost terorista. Da su oni inovirali, dakle, ne samo organizaciju, ne samo procese regrutiranja, ne samo prilagodbu na nastalim uvjetima, ne samo, dakle, strateškim odnosima, E, već su oni izvršili prilagodbu u pogledu modus operandi, izvršenja terorističkih akata, pa su i koristili različite tehnike terorističkih akata u uvijek prilagođenim specifičnim ovaj, uvjetima, ako hoćete, Ira je recimo poznata po tome da imate jedan, ja bih rekao, prepoznatljivi znak, izgled ko je pripadnik Ire. Znate, pa kad imate mlade momke koji nose crne kožne jakne, koji su kratko ošičani, koji su na motoru, koji, dakle, voze se po ulicama Belfasta ili bilo kojeg sjevernoirskog grada, i naravno ubijaju, izvršavaju terorističke akte kao motoristi. Naravno da su u svemu tome skupa irski republikanci inovirali i način i sredstva za izvršenje terorističkih akata i da su ovo što ste spominjali koristili u bitnome te homemade eksplozive, odnosno homemade ručna izrada, prilagodba prilagodba dakle e, samih tih eksplozivnih naprava, pa ako hoćete oni su često, budući da su imali ozbiljne i kvalitetne kemičare, od gnojiva stvarali eksplozivne naprave, što je naravno jednoj britanskoj državi, britanskom sistemu sigurnosti koji je imao iskustva iz tih vojnih djelovanja standardiziranih, sve to skupa je naravno bilo izazovi da se pokazali da su se pokazali naravno u bitnim ograničenja u pogledu dosega efikasnosti. Jedno od svojih najopasnijih oružja, autobombu, privremena Irska republikanska armija izumila je sasvim slučajno. Sve je počelo sa crnom stvari, improviziranim eksplozivom koji je sama Ira pravila u prvim godinama nevolja crna stvar radila se od umjetnog gnojiva. Taj improvizirani eksploziv je u svojoj garaži u prosincu 1971. lopatom miješao John McCabe, glavni logističar privremene Ire. Lopata je zastrugala po betonu, stvorila se iskra i McCabe je poginuo u eksploziji. Ed Maloney piše. Glavni stožer Ire upozorio je svoje jedinice da je ta mješavina preopasna za upotrebu, ali Belfast je već dobio veliku pošiljku crne stvari i netko je došao na ideju da se sav eksploziv stavi u automobil zajedno s tempiranim upaljačem i da se sve to ostavi u središtu Belfasta. Bila je to bomba u automobilu, a ne automobil bomba, prisjetio se jedan dobrovoljac Ire. Mladi dobrovoljac odvezao je taj automobil u središte Belfasta i mogli smo čuti kako se tresak eksplozije širi po cijelom gradu. Tada smo shvatili da smo na dobrom tragu i od tada smo s tim krenuli. Automobil bomba pokazao se tako uspješan da ga je privremena Irska republikanska armija iskoristila za svoj veliki napad na Belfast. Taj će napad postati poznat pod imenom Crni petak. Ed Maloney piše. U petak poslje podne, 21. srpnja 1972. brigada iz Belfasta poslala je 20 automobila bombi u grad i detonirala ih u razmaku od jednog sata. U tim eksplozijama poginulo je devetero, a ranjeno 130 ljudi. Na vrhuncu te bombaške kampanje središte Belfasta nalikovalo je na grad koji je izložen topničkoj vatri. Oblaci iz zagušujućeg dima obavijali su zgrade dok su eksplozije odjekivale jedna za drugom, zagušujući histerične krikove stanovnika. Šest ljudi, između njih i dva vojnika, ubila je bomba na autobusnoj postaji. Tri civila, dvije žene i školarac od 14 godina ubijeni su kad je autobomba eksplodirao u sjevernom Belfastu. Užas su dodatno povećale televizijske snimke vatrogasaca koji ljudske ostatke trpaju lopatama u plastične vreće. Svaki od tih trenutaka dovodio je do dodatnog angažmana britanske vojske u Sjevernoj Irskoj. Na vrhuncu tog angažmana u tih šest grofovija bit će tridesetak tisuća britanskih vojnika. Za službeni London, Irska, Sjeverna Irska je tamo negdje daleko. To nije veliki britanski otok. To je, s druge strane, područje koje su uvijek je problematično. 21. godine e, službeni London završava sa Sjevernom Irskom. Za njih Irska više on ne posvećuju pažnju, nikakvu. A? I sve do 72. godine, odnosno e, uvođenja izravne uprave. Dakle, to je najprije kontekst. S druge strane, oni dolaze u Sjevernu Irsku, pa ja bi čak tada rekao, Sjeverno Irsko katoličko stanovništvo je dočekalo britansku vojsku sa dobrodošlicom u tom početnom razdoblju, dakle kao jedan subjekt, jedan faktor koji će i zaštititi od te segregacije, tog sektaštva, te pristranosti, dakle, sjevernoirske državice. Međutim, što se događa? Događa se vrlo brzo kad idete sa pogrešnim procjenama, kad idete nepripremljeni, pa logično je da postajete akter sukoba. Kad postanete akter sukoba, pa naravno da morate mijenjati strategije. Britanska država je svako 3, 4, pet godina maksimalno mijenjalo kompletne strategije sigurnosne u Sjevernoj Irskoj, a sve su bile neefikasne. Naravno da onda vojska, kako djeluje vojska, nije to jedna institucija koja djeluje kao policija, pa ima, a i policija imala naravno te specijalne ovlasti, gotovo imanentne ratnom stanju, vrlo brutalne specijalne ovlasti koje su postale kao, kao službeni zakon cijelo vrijeme, dakle taj posebni zakon sa posebnim jedinicama za njegovu provedbu. A Irska republikanska armija je imala jedan strateški, ja bih rekao, vrlo inteligentan a to inače ovaj, obilježe terorista, a to je da svaka akcija bude takva da odgovor na tu akciju bude još represivniji od strane države, da se oni zaista onda ne samo prikažu, već dokažu da su oni žrtva neopravdanog opravdanog nasilja i čime jače u vlastitu podršku, a sramote drugu stranu. I to je jedna strategija terorista koja inače na sceni. Naravno da britanska vojska šireći te represivne ovlasti vrlo brzo svaća da nije više njezina uloga razdvojiti katolike i protestante, već pobijediti, Irsku republikansku armiju. A gdje će je pobijediti? Pa mora tražiti ući u područja gdje Ira je, mora ući u područja gdje Irska republikanska armija ima podršku, a gdje je to katoličko stanovništvo? travnju 1970. godine u Belfast je stigao vojnik koji će promijeniti način na koji će se britanska vojska boriti protiv Ire. U početku ta je vojska nastojala biti snaga koja će razdvojiti katolike od protestanata i zaustaviti sektaški rat. Već nakon prve godine sukoba to se pokazalo nemogućim. Za republikance britanska vojska bila je okupacijska sila i vojska je morala promijeniti način na koji će se ponašati u Sjevernoj Irskoj. Vojnik koji će 1970. doći u Belfast odredit će način na koji će britanska vojska postupati u Sjevernoj Irskoj. Martin Dillon u knjizi Prljavi rat piše. On je bio brigadir Frank Kitson i on je preuzeo zapovjedništvo nad 39. pješačkom brigadom, što mu je dalo nadzor nad gradom Belfastom. Njegov dolazak bio je doslovce neprimjećen i malo je ljudi u novinarskim krugovima prosudilo da je njegova prisutnost značajna vijest. Još manje je njih u paravojnim krugovima prepoznalo prezime Kitson, što se danas čini absurdnim kad se zna koliki su značaj teroristi i propagandisti kasnije pripisivali njegovom boravku u Sjevernoj Irskoj. Prije nego što je raspoređen u Alster, on je proveo godinu dana na Oxfordu i završio je knjigu pod naslovom Sukob niskog intenziteta. Godine 1960. on je objavio Bande i protubande, knjigu koja će kasnije postati priručnik za protugerilsku borbu i koja je govorila o njegovim iskustvima u borbi protiv pokreta Mau Mau u Keniji. U tom je sukobu tada 27 godina star Frank Kitson bio obavještajni časnik koji je razvio tehnike za teroriziranje terorista. Kasnije će pripadnici Ire Kitsonu pripisivati mnogo toga. Njegovu baštinu vidjet će u mnogim operacijama britanske vojske. Sjevernoirski političar Paddy Devlin, laborist, smatrao je da je Kitson najviše pokvario odnose između katolika i sigurnosnih snaga u Sjevernoj Irskoj. Primjer operacija koje je pod Kitsonovim zapovjedništvom započela britanska vojska donosi Ed Maloney u knjizi tajne povijestire. Sve je počelo kada je privremena Ira otkrila da je njezin pripadnik Seamus Wright zavrbovan od MRF-a, tajne vojne izviđačke postrebe. Wright je u ispitivanju odao da je i Kevin McKee, također Irin čovjek, zavrbovan od iste postrojbe. Meki je otkrio da je MRF stvorio zapletenu prikrivenu obavještajnu mrežu koja je u sebi uključivala salon za masažu koje su vodile engleske prostitutke, sladoledarnicu i praonicu Four Square koja je djelovala u zapadnom Belfastu. Operacija Four Square bila je sušta jednostavnost. Kombi bi krstario kroz naselja nudeći povoljne usluge pranja kako bi prikupio odjeću, kako bi se analizirala na tragove eksploziva i baruta i tako bi se identificirali pripadnici Ire. Na krovu velikog kombija koji se koristio kako bi se prikupilo i vratilo rublje, ležala su dva britanska operativca i fotografirala sumnjivce na ulicama. Po standardima kasnijih britanskih obavještajnih operacija protiv Ire, bila je to amaterska operacija, ali ona pokazivala koliko je malo znala britanska vojska o Iri u tim ranim danima. Ira je u listopadu 1972. postavila zasjedu u tom kombiju pravnice Square Vozač je ubijen, krov je zasut strojničkom vatrom. I druge zgrade koje je držao MRF također su napadnute. Ira je to prikazivala kao svoj veliki obavještajni uspjeh, ali to je pokazalo da se britanska vojska počela približavati Iri. Kasnije će operacije protiv Ire biti puno sofisticiranije. Na kraju će u Irsku doći i 22. pukovnija britanske vojske ili SAS, posebna zračna služba. Kako ulazi? Ne ulazi kao policija sa tom gradacijom sile što je Nento. Vojska djeluje punom silom. Pa logično imamo tenkove, oklopna vozila, oklopne transportere i da je to način kako oni dakle primjenjuju te pune ovlasti, punu silu, a još uvijek u asimetričnom sukobu ulaze u sva ta područja. Što naravno opet s druge strane izaziva sasvim drugačiju reakciju. I vrlo brzo se pokazalo u stvari da je to sve pogrešno. I već dakle od 70. godina Dakle, britanska država mijenja taj pristup strateški, gdje pokušava na neki način s jedne strane otvoriti prostor za politička djelovanja tim tim sporazumima iz 74. koji su slušali unionisti, ali to je vrlo zanimljivo, unionisti su uglavnom, svi sporazumi su imali otprilike iste načela, sve su ih uglavnom rušili unionisti jel, ili lojalisti, koji su stvari svoju privrženost Britanskom kraljevstvu, odnosno Britanskoj državi, doživljavali i operacionalizirali tako da se bore protiv iste te države da bi ostali pripadnici te države. I to je bilo jedna dodatna dimenzija u tom kaosu Sjeverno-Irskom i vrlo brzo, dakle, e, Britanska država shvaća što se događa i mijenja strategiju na način da vojsku miče koliko je god moguće, jer je vojska postala problem. Centralni problem je postala britanska vojska. I događa se da pokušava Britanija maknuti to sa vojsko sa što više u drugi plan, sa ulice, jel? i događaju se te strategije alsterizacije ili politizacije, a to je podrazumijevala da se Ariusiju da ovaj dominantna uloga u borbi protiv Irske republikanske armije, što je opet naravno se pokazalo vrlo pogrešnim, ali taj ulazak Ariju Sija na prvo mjesto je podrazumijevao, e sad se opet vraćamo u problem, a, rekli ste dolazak specijalaca, pa logično da mora doći SAS onda unutra, da više ne može klasična vojska, već da moraju doći specijalne paravojne informacije službene unutar britanske vojske dolazi elita, a elita je zadužena za što? Za prototerorizam. A kako oni to sad rješavaju? Pa na isti način kao što je to radila Irska republikanska armija. Pa ako hoćete i kasnije presude Europskog suda ljudska prava su dokazale da su pripadnici sasa protuzakonito ubili ozbiljan broj pripadnika Irske republikanske armije i u, dakle, na različitim područjima, uključujući šira europska područja, najpoznatiji je taj slučaj na Gibraltaru. 22. pukovnija bila je u Sjevernoj Irskoj od 1970. godine. Tamo je došla kako bi otkrila puteve kojim je krijumčareno oružje za paravojne lojalističke skupine. Nije prošlo puno vremena i SAS se počeo koristiti protiv republikanaca, posebno protiv privremene Irske republikanske armije. Već u samom početku SAS je počeo koristiti sredstva koja se nisu mogla nazvati legalnim. Tony Garrathy u knjizi Crne operacije piše. Satnik Fred Holroyd, prikriveni obavještajni vojni časnik u Sjevernoj Irskoj, opisivao je kako vladavina reda i zakona nije bila onakva kakvom se činila. I ja bih se na svojoj strani susreo s nezakonitostima koje bi ozbiljno narušile moje osjećaj svrhe. On je tvrdio da je Sas u ormaru u svojoj oružarnici cijevi pištolja Browning od 9 mm, izbacivače praznih čahura i udarne igle koji su službeno bili proglašeni nepodobnim za korištenje i uništeni. U stvari, ti su se dijelovi stavljali u normalan, funkcionalan Browningov pištolj i iz njega je pucano. Onda su ti dijelovi uništeni i zamijenjeni službenim dijelovima. Kako bi bilo nemoguće povezati oružje s pucnjavom, ne bi bilo balističkih dokaza. Godine 1976. kada je državni tajnik za Sjevernu Irsku Roy Mason izjavio da će saviti Iru poput tube paste za zube, u sjevernu Irsku službeno je stigla 22. pukovnija britanske vojske. Nju je tamo poslao sam premijer Wilson, a da nije o tom potezu obavijestio vojni vrh. Godine 1975. uz pomoć Sasa poražena je pobuna u Omanu, sultanatu na jugoistoku Arapskog poluotoka. Protiv sultana pobunila se marksistička narodna fronta za oslobođenje okupiranog Arabskog zaljeva, kasnije Narodna fronta za oslobođenje Omana. Sas je predvodio borbu protiv tih gerilaca. Harold Wilson smatrao je da će 22. pukovnija moći poraziti privremenu Iru. Kada je došao u Sjevernu Irsku, Sas je počeo sa svojim ubojitim djelovanjem. Proširila se i ova uzrčica. Ovo je igra za velike dečke, dakle trebaju i pravila za velike dečke. To je značilo da je sukob sa pripadnicima Sasa u pravilu završavao s ubijenima, bez ranjenih. Tony Garrity ovako opisuje jednu od operacija Sasa u Sjevernoj Irskoj. U noći 8. svibnja 1987. jedinica IRE ukrcala je 100 kg tešku bombu u košaru rovokopača. Pokrila ju naslagama cigle i prebacila ju 15 km kroz sporedne putove ruralnog Tajrona kako bi napala policijsku vojarnu u selu Lokol. Jedinice Sasa od više od 40 ljudi čekala je na prepad, neki od njezinih vojnika unutar zgrade koja je trebala biti napadnuta s dvije teške strojnice pratili su prilazne ceste, drugi su bili u skrivenim snajperskim položajima koji su dominirali područjem. Irin konvoj predvodio je ukradeni plavi Toyotin kombi koji je pažljivo vozio u zonu ubijanja, a onda izašao iz nje. Sas nije otvorio vatru. Kombi se zaustavio ispred vojarne i Petri Kelly, predvodeći odabranu skupinu od osam ljudi, izašao je iz njega s puškom u ruci, slijedila su ga još dvojica. Uperio je pušku u zgradu i počeo pucati. Napad je počeo, počeo je i lov na purane. Strojnice su pokosile ljude na otvorenom i ubile dvojicu u kombiju, koji su nosili pancirne prsluke. Tako su na životu ostala dvojica koji su bili zaduženi za bombu. Jedan ju je pokušao upaliti upaljačem za cigarete, a onda krenuo u bijeg. To je učinio i njegov pratitelj. Obojce su bili mrtvi prije nego što su prešli par metara. Bile su i dvije civilne žrtve – braća koja su se dovezla u Long Hall prije nego što su shvatili da je to sad ratna zona. Sasovo djelovanje u sukobu u Sjevernoj Irskoj ili nevoljama posebno se povećao nakon što je privremena Ira bombom pokušala ubiti britansku premijerku Margaret Thatcher za vrijeme konferencije konzervativne stranke u Brightonu 1984. Od 1976. do 1978. sedam pripadnika Ire poginulo je u sukobu sa Sasom. Onda do 1982. niti jedan pripadnik Ire nije bio ubijen od te postrebe godine 1983. Sas je ubio tri pripadnika Ire. A od 1984. godine u kojoj je pokušan atentat na premijerku do 1992. Sas je ubio 27 ili 29 pripadnika Ire. Ali privremena Ira naučila se nositi s tim protivnikom. Od 1992. do primirja u sukobima sa Sasom ubijen je samo jedan pripadnik Ire pored Sasa, britanske vojske, kraljevskog alstarskog redarstva, njegovog posebnog odjela, lojalističkih paravojnih skupina, u Sjevernoj Irskoj bili su još i brojni britanski obavještajci. I onda se dogodilo zaista da imate to jedan malo područje, možete opet ponavljati to je područje otprilike kao Zagreb i još dvije županije oko Zagreba i da sad stavite na to područje tisuću obavještajaca. Pa gledajte, oni bi trebali znati svaki kamenčić na tom području. A dogodilo se da britanski obavještajci nisu znali gotovo ništa. Ne samo da nisu znali gotovo ništa, već su u toj demilitarizaciji strateškog djelovanja u pokušaju da što više da se vrate u nekakve okvire liberalne demokracije u borbi protiv terorizma pravne države, što više su pokušali ići na te procese kriminalizacije kaznenih procesa protiv pripadnika IRE, pa se događalo to ne da samo obavještajci nisu znali, već se nakriju pokazalo da je puno sposobnija protuobavještajna služba Irske republikanske armije nego cijeli britanski obavještajni sustav, jer su ih naprosto izigrali i osramotili pred sudovima u službenim procedurama u nekoliko, dakle, tih strateških pristupa, jedan od tih je bio taj takozvani supergrasis, ili ono što bi mogli prevesti približno na hrvatski, a to su svjedoci pokajnici, što je podrazumijevalo da je u toj demilitarizaciji tih strateških pristupa se događalo da je britanska država, kad bi penetrirala u irsku republikansku armiju, bilo je dovoljno za različite procese kazdene da svjedoci pokajnici iz republikanskog pokreta svjedoče protiv svojih suboraca i da dođe do osuda. Kad je Irska republikanska armija shvatila da je to u stvari strategija, oni su u stvari pripremili svoje pripadnike da stupe u suradnju sa britanskim snagama sigurnosti sve do trenutka dok dođe zadnja faza sudskog procesa, dakle da svjedoče, ali da budu pokajnici inscenirani u zamjenu dakle za to sve skupa što amnestija E, ovaj, ili svjedoci pokajnici donose. Međutim, kad bi se dogodilo, kad bi došlo do završne faze, naravno su povlačili takva svjedočenja da, da bi ti cijeli sustavi padali u vodu i u stvari se događalo da taj moćni u svijetu poznati pravedni, pravični i sposobni kazneno-procesni britanski sustav je u stvari se pokazao kao jedan nepravedni i nepravični, promašeni, neprofesionalni kazneni sustav. U listopadu 1902. godine u Dublinu Arthur Griffith, vođa društva irskih kelta, objavio je da to društvo službeno prihvaća politiku koju on nazvao Sinn Fein. Bio je to pasivni otpor britanskoj vlasti koji je sadržavao mjere poput neplaćanja poreza, stvaranja nezavisnih irskih sudova i vladajućih vijeća. Ubrzo je Sinn Fein postao naziv za političku stranku koja je pod vodstvom Imona de Valere na izborima osvojila 73 od 105 mjesta koliko je pripadalo Irskoj u britanskom parlamentu. U siječnju 1919. ti zastupnici Sinn Féina sastali su se u Dublinu i objavili da su oni prvi zastupnici parlamenta Irske republike Okay. U ratu za nezavisnost koji je trajao od 1919. do 1921. Sinn fein je politički predvodio borbu za nezavisnost. Godine 1921. Michael Collins je u ime Sinn feina i prvog parlamenta potpisao anglo-irski sporazum koji je omogućio stvaranje slobodne države Irske. Ali u toj državi nije bilo šest sjevernih grofovija koje su ostale u sastavu Ujedinjenog kraljevstva. Sporazum je rascijepio Sinn Féin. U građanskom ratu između pristalica i protivnika sporazuma pobjedio Slijedile su njegove pristalice. Imon de Valera, koji se protivio sporazumu, otišao je Sinn Feina i osnovao stranku Fijana Fail, kako bi s njom izašao na izbore za irski parlament. Sinn Fein je tada polako počeo tonuti na margine irske politike. Tako je bilo sve do početka nevolja 1969. ne možete razdvojiti Sinn Fein i, ja bih rekao, Irsku republikansku armiju. Ono što je bitno da u jednom trenutku 20. godina nakon podjele prvo drugo dela nema dileme da se Sinn Fein a u prijevodu Sinn Fein sa kelskog znači mi sami, to je već dovoljno da shvatimo koja je orijentacija republikanaca. Dakle, mi sami ćemo ostvariti svoje cilje, mi sami ćemo ostvariti svoju državu, niko nam ne treba. I to je orijentacija, to su ti entuzijasti, to je ta postojanost. Jel? Dobro, i dakle, e, od tamo negdje 20. godina 20. stoljeća se spajaju ili počinje proces spajanja e, Sinn Feina i Irske republikanske armije. Zašto imaju isti cilj? Naravno, međusoban odnos e, je slojevit, on je različit u toj dakle, socijalnoj dinamici. Ono što je konstanta tog odnosa, da zbog toga što Irska republikanska armija jeste to što jeste, dakle privremena vojska, privremena vojska Irske države. To znači da ako razmatramo politički vojni dio republikanskog pokreta da imamo dominaciju vojnog dijela. Dakle, Ira priznaje Sinn Fein, ali glavni u republikanskom pokretu je vojno vijeće Irske republikanske armije, koje je naravno po uzoru na sedam potpisnika deklaracije o neovisnosti ima sedam članova i dan danas. Međutim, u tom procesu a to je još jedan dokaz te strateške inovativnosti i sposobnosti postojanosti ciljeva i te instrumentalnosti strateške kada je u pitanju terorizam, a naravno Irska republikanska armija i teroristička organizacija, ali ne samo teroristička, to je bitno. Dakle, da se događao različit odnos. Što to znači? To znači da bez obzira na dominaciju vojnog dijela e, se republikanski pokret prilagođavao kontekstu koji se događao. Pa naravno se mijenjale i strategije. Pa onda imamo 76. prvu promjenu, a to je dakle zelena knjiga, dakle Green Book i regulacija i strateška orientacija vojnog dijela. 81. imamo definitivno kraj onih raskola političkih, je li se oni događali politički, ne samo između službene i privremene ire već i politički. 81. imamo promjenu tih politika, ali nema više politike Nove Irske, već se događa da Irci žele unitarnu državu, na području 32 okruga 32 grofovina, dakle cijelom Irskom otoku. U travnju 1971. godine Vojno vijeće privremene Irske republikanske armije odlučilo je pojačati svoje napade. Bila su dva službena objašnjenja za tu kampanju. Ona treba razvući britanske snage u Sjevernoj Irskoj i prisiliti državnu riznicu njezinog veličanstva da skupo plati održavanje reda u Sjevernoj Irskoj. U travnju u Belfastu je eksplodiralo 37 eksplozivnih naprava, u svibnju 47, u lipnju 50. U srpnju je u Belfastu eksplodirala 91 eksplozivna naprava. Ira je uništila novu tiskaru koju je na zapadnom dijelu Belfasta sagradio londonski tabloid Daily Mirror. Ira je taj napad izvela usred dana. Namjera joj je bila uništiti jednu od pokaznih investicija koje su trebale u Sjevernu Irsku donijeti ekonomski boljitak. Do studenog 1971. broj britanskih vojnika u Sjevernoj Irskoj dosegnuo je brojku od tisuća Ministar unutarnjih poslova britanske konzervativne vlade Reginald Molding objavio je da između Ire i britanskih snaga traje otvoreni rat. 9. kolovoza 1971. britanske trupe upale su u katoličke dijelove Belfasta i pretresle na stotine domova, ne bili naišli na pripadnike privremene Ire. One koje su uhapsili u tim pretresima britanske snage odvele su na ispitivanje u postaje poput one nazvane Castlera, u kojima se batinama, oduzimanjem sna i ponižavanjem nastojalo izvući priznanje i obaveštene podatke. Problem je bio u tome što je u tim uhićenjima najmanje stradala Ira. Ed Maloney u knjizi Tajne povijestire piše. Prisiljena na prijevremenu akciju, britanska vojska uhitila je ljude koji ni na koji način nisu bili bitni za Irine ratne napore. Ira je imala sjajne obavještene podatke i znala je nekoliko dana unaprijed da će se dogoditi taj prepad. Oni koji su bili sposobni voditi ratni stroj pobjegli su, prisjetio se jedan od pripadnika drugog bataljuna Ire iz Belfasta i nastavili su upravljati ratom. Kako bi utrljao soli u britanske rane, jedan od vođa Ire, Joe Cale, podržao je u srcu Belly Murphya ispred noseva obhodnje britanske vojske novinsku konferenciju u kojoj objavio da je Ira nedirnuta. To razdoblje u povijesti Sjeverne Irske naziva se internacija. Tada su na stotine ljudi, uglavnom bez čvrste veze sa Irom, internirane i podvrgnute ispitivanju. Među njima je bio i veliki broj boraca za ljudska prava. Postupci tijekom internacije dovele su i Veliku Britaniju pred Europski sud za ljudska prava. Za vrijeme internacije pojačalo se i sektaško nasilje. Samo u Belfastu izbili su ulični sukobi koji su trajali danima, u kojima su se lojalističke skupine borile zajedno s britanskom vojskom. Internacija je postigla točno ono što je htjela Ira. Na stotine mladih ljudi, zgroženih postupcima britanske vojske i redarstva, stupili su u redove tek osnovane privremene Ire. Koliko je internacija bila uspješna, govori činjenica da je u rujnu, u prvom mjesecu nakon internacije, broj bombaških napada Ire porastao na skoro 200. Te 1971. Ira je ubila 47 britanskih vojnika. Dvije trećine njih poginulo je nakon početka internacije. Broj poginulih pripadnika IRE također je narastao, te 71. poginulo ih je 23, ali samo njih četiri poginulo je nakon početka internacije. Privremena Ira je iz tog razdoblja izašla jača i opasnija. Početkom tih 70. godina Vojno vijeće privremene Ire smatralo je da se ovakvim vojnim akcijama može istjerati britansku vojsku iz Sjeverne Irske i nakon toga ujediniti otok. Desetljeće kasnije privremena Irska republikanska armija morala je promijeniti svoj stav. Govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu događa se dakle da se mijenja ta politika abstencionizma koja je podrazumijevala ako republikanci negiraju i ne priznaju nikakvu jurisdikciju, suverenitet i postojanje bilo koja ta tri državna entiteta, pa ne mogu sudjelovati u cijelim tim procesima unutar tih entiteta, državnih. Međutim, dakle, postupno se ta politika abstencionizma mijenja, pa se ona mijenjala na način da e, su, dakle, Sinn bi sudjelovao na izborima, ali ne bi zauzimao mjesta, Međutim, taj globalni kontekst, pogotovo taj kontekst nakon eh, dakle, famoznog tog štrajka glađa 81. godine, kažu neki ja, da je to sasvim utemeljeno da modalitete današnjeg samoblačkog terorizma možemo naći u tim nekim oblicima ponašanja i prije žrtvovanja za više dobro, pa se često u, i u strateškom smislu uspjeha uzima štrajk glađa 81. pripadnika IRE kao dokaz te uspješnosti žrtvovanja za više dobro što mnogi imitiraju. Brutalna, ja bih rekao, britanska vlada koja želi kriminalizirati ili depolitizirati taj uopće pitanje Ire i sjevernoirskih katolika, ukida specijalni status i proglašava pripadnike Ire običnim kriminalcima. Što se događa? Štrajk glađu, ali ono što je presudno, dakle, to je 40. i 60. dan, 66. dan štrajka glađu u tom H bloku Long Cash-a ili meza zatvora, dakle, kako stavići, kako koja strana zove. Dakle, događa se da je 40. dana štrajka Bobi Sands izabran u parlament za vrijeme dok je bio u zatvoru. 66. dana on postaje prva žrtva štrajka glađu i do kraja tog štrajka glađu deset ljudi je izgubilo ovaj život i naravno da ta jedna pozicija i ta dolazi do internacionalizacije sukoba sjevernoirskog dolazi do ulaska različitih udruga svjetskih za ljudska prava u promatranje tog sjevernoirskog sukoba i naravno da to opet dodatno jača poziciju iskri republikanaca i što se događa dakle ta točka je pokazala da je moguće politički ostvariti rezultate i istovremeno nanijeti ozbiljne štete drugoj strani. Dakle, britanska premijerka ništa nije napravila da spasi život zastupnika u britanskom parlamentu. To je vrlo zanimljivo ponašanje, dakle, liberalno-demokratske britanske države. Dakle, što se događa nakon toga? Republikanski pokret sazrijeva. On je inovativan u tom političko-strateškom smislu i svača da je moguće ostvariti konačne cilje kroz politiku. Kroz miroljubiva politička sredstva. Pa čemu onda ubijanje ako je to moguće. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o privremenoj Irskoj republikanskoj armiji. Današnju emisiju za vas su pripremili Tek čitao Jano Šnemer, emisiju snimila Valentina Tomičić, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.